Om Cafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Mm. Ah. Udahni duboko i pomiriši, Boškić. Najbolja je vruća, sine. A? Je osetio taj šmek tu aromu? To je kafa što god? A jesi dobro pečena. Ali pred vratima čekaju stranke. Ne prekidaj momena, dečko. Ne čekaju, ja sam čekao da provri. Om Cafe. Izgovor za razgovor. Sledeći Hoćemo još jednom popiti. Pauza! Jutro je, jutro je. Ivice, sine. Koliko je sati? Prošlo je šest. A, pa kevo što me ranije nisi probudila je. Uključi bre radio, počelo mi razgibavanje. Sine, mani se tih ludaka. Slušaj neku normalnu emisiju. Kevo, aj ti ću, majke ti. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. Dobra, ajde, 6.15 do 9. Darko i Marko ponovo jašu, drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje. Dajte nam vaša iskustva sa e, sudskim izvršiteljima, sa nebuloznim kaznama koje ste dobili, sa raznim drugim absurdima koji se događaju u ovoj zemlji. Naravno, država... Neprestano iz dana u dan svakodnevno. I, a, a ba baš. Mm -hmm. samo <laughs> nasmijali smo se. <laughs> Automoto savjez, kaže, kod mesta pečenje. Pečenje. <laughs> Imate dobru jagnjetinu u, e, kod mesta pečenje. Skrenite levo kod mesta pečenje. Pečenje, tu pa je, je svetlosna signalizacija. Ime, ko je dao ime tom selu, brate? Da, pečenje. Neko ko imao, neko ko imao pečenje. Očigledno. Što sam svratio... Nije, ima šivovica, ja mislim na drugo pečenje. Ovo je, da. Svratim ja pre neki dan, <laughs> Ovo, ovaj, Imam u, pečenje. ima pečenjara u pečenju, ovaj, jeo sam dobro pečenje. Pečeme kad... Ovaj... Pečeme, da, da, da, da, da, da, da jeste, jeste. da, <laughs> ne mora bude pečenje, možda bude i pečenje. Pe, Pečenje. A, da, da, da, Nema da, da. se uvrede stanovnici pečenja, njih 20, koliko ih ima tamo. Mm, nije, ovaj, nije o, da. Ne bi želi da ništa loše misli. Ali stvarno je da. smešno. <laughs> da. <laughs> Elem, dakle, dajte te absurde, e, dajte da vidimo ovaj, e, te vaše sukobe sa zakonom. Država, mm-hmm. uglavnom, kad ima neka obaveza prema vama, oni ne moraju da ispune ništa. Ne moraju. Da. Ali da li, mene zanima e, s pravne strane, ako slušaju neki advokati ovo, ovu našu ovaj, glupovu emisiju, mene zanima živo. Da li sme neko da dođe u vašu kuću da vam popiše stvari i konfiskuje iste. Jel zato, to stoji u zakonu zato negde? Zato što naravno. niste platili nešto ili ovo. Ne. Mislim, naravno da treba da se plaći. Ja, ne, ja, nisam, ja nisam pobornik onoga ne treba da se plaći. Pa naravno da ne, da treba. U šibu anarhiju, naravno. Ali me zanima, da li prvo državne firme smeju da daju privatnim izvršiteljima, to jest utarivačima dugova, da naplaćuju dugove mesto njih, da nas uzemiravaju, prete i tako dalje. Da dođu da ti popisuju stvari, odnose... Ko sme da uđe tvoj privatan posed? moj stan je naš privatan posjed, moj i ženin. I kako Ko, sad ti uđeš? A, kako e, neko može da uđe? Prvo, druga stvar. Pa dobro, je zvonija? Jel e, kucao? Je, je, e pa dobro. Jok, nogom je otvorio. To onda vrat. menja stvari, znaš, ne. Ali me zanima kako oni procenjuju prvo vrednost predmeta koje ja imam u mojoj kući, na osnovu čega je to stručno lice koje možda kaže da, A... upa, on možda ja, on možda kaže za sve stvari u mojoj kući da ne vrede 3000 dinara, pišljiva boba. Pa i da kaže, evo, procenjujem ti tvoj auto da košta 40.000 dinara. Pa ti ne znaš, oni su obučavani u, uh, kao najeminentniji stručnjaci. Oni su obučavani u prodavnicama širom sveta, u centrima za obuku za popisivanje ovaj stvari. Ali, pa to su vrhunski stručnjaci, ali kako čovek. Neko smije? On ne mora, izvini, on kad pogleda ovako stvar, on zna koliko ona košta. Pazi, ti ako popisuješ e, <laughs> ugovor s, s tim bankom, se čovjek rodi, to nije. Ti kad popisuješ ugovor s bankom, ima tamo, mhm. ti garantuješ imovinom i onda negde ja ne mogu da kažem mislim mm -hmm. to mhm. si ti kriv što si potpisao i garantovao svojom kućom ili stanom da ćeš vratiti jeste lovu. potpisao si to je nešto drugo ali ja nisam ovde potpisao ništa Nis, ja nisi pravio stan, ugovor s bilo kim o bilo čemu mi, mi tako? smo moj stan to je moja žena je taj stan regularno dobila to je od njenih roditelja nasledila njene pokojne majke i, njenog živog I nema... Ali, ali još ti kažem, dobila je stan. I roditelji su otplatili taj stan. Na taj stan je plaćen porez porez na zemljište, na ovo, na ovo. Hvala, na, doviđenja. Naš, uh, I sad dođe neko i uzme ti to, pa to nije vaš Nije. Roditelji, e, u ovom slučaju moje supruge, su se mučili godinama da bi dobili Da bi do toga došli. I sad neko dođe i kaže, ne, uzimamo ti stan, ti nisi platio, uh, nemam pojma, infostan godinu dana i to je to. I hvala ti lepo, Kako ovo, ovo više nije tvoje. Jel to može pravno? Eto, zanima ne. me da li ima neki pravnik da pojasni to, da nam objasni da li država radi protiv zakonito, da. protiv ustavno. Da li to može tako da Jer se naplaćuje? Jer nisu oni jedini, e, jedina glavna instanca. Prvo postoji Strasburg na kraju krajeva. Čuo sam da zatrepa našim slučajevima, ali postoji najviše, ja sam to pročitao. Postoji. Najviše ovaj predmeta je iz ja. naše zemlje u Strasburu. Ali postoji neka pravda, ako ne ovde, pa ima u Evropi. Negde, da. Znači, ima. A, e, zanima me kako to može da se oduzimaju stvari, da se konfiskuju, da se oduzimaju stanovi, da se da parking servis e, skida sa bankovnih kartica ljudima sa računa. Kako ti da dobiješ da ovaj, nečiji bankovni račun i pravo da skineš nekome sa računa? Možda će ti još malo ovaj kao što su to radili komunisti ubacivati nekog da živi s tobom <laughs> zbog viška stambenog prostora zaštićena podstanarka. Bravo, bravo. To je sledeći korak. Pa sledeći korak je na kraju Znaš, dobijemo nekada. Zaštićenu podstanarku ne možeš da izbaciš, ne možeš da je udaš, ne, ne možeš da. ništa. Zamisli ti to. Znaš. To ono višak stambenog prostora. <laughs> Višak stambenog. I onda živimo ja, Sneža, Nemanja, I, I, I švalerka nekog funkcionera. Obično to e, tako bilo. Da. Nisam ja te sreće dobio <laughs> švalerku funkcionera. ne, nego dobio švalera. Ne. <laughs> funkcionerovog švalera ja, dobiješ. Ja, takve sam sreće dobit ću pupsovce u podmakloj trudnoći. Znači, to tako kod mene ide. A ja, to, to možda ti ubodeš e, švalerku. To je bilo... Ti si srećne ruke, ja sam maler celog života bio. To je bila negad. Tako i ovo sad dođu lepo da nosi. Sećaš se i u nadralistima to ima. Televizor Johane. Jeste, jeste. Šporet Johane. Se ovde pucalo malo. Kad smo kod toga i kod gradskih oca imamo jednu pesmu, odmah se vraćamo. Znači, daćeš nas na, na kako se zove, na, na kraju pesme. Ne moraš ni džingl, idemo na kraju pesme. Ovo je pesma za grad gradske oce Novog Sada koji jedu tartufe, jedu e, prstace, uh, losos, piju kurvazije i čivas. Samo za vas, gospodo, gradski oci iz Novog Sada. U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. Dakle, ovo nije samo za sinove guzonjine, nego i za kćeri od e, guzonjica. Od istih. A, da, da. Od, od guzonjica. Od guzonjica. Od onih koji zapošljavaju svoje čerke, daje im službena vozila da možda dolaze na fakultet da ovde. se deca ne potucaju po prevozu. Jeste. Ne I ide. Te vesti zabrane i posle ne možemo da ih komentarišemo. Ide, treba da tražimo na hiljadu sajtova da obrnemo dok do toga ne dođemo. A samo za nju koja nije tu, ona zna koja je ta. Da. Tačno. <laughs> Ali ima lepo frizuru. Da, da, ima, ima. Jeste. Dobro. Paž. Paž. <laughs> Znaš šta, ja kad bih imao platu Jorgovanke Tabaković, meni ne bi sudski popečitelj došao kod na gajbu. Plaćao bi sve redovno, pa, misliš? naravno, mislim. Normalno. Jer a, čim imaš 680.000 dinara, automatski ti... Nema, nemaš problem, sa nemaš sa problem sa infostanom, strujom i ostalim stvarima, Znaš, porezom i to. Kako? Nema problema onda. Ali kad ovako ovaj, imaš onda... Ali kad recimo imaš, kao što mnogi naši sugrađani imaju 15, 20, 25 hiljada platu, 35, penziju 35, uj, to je... Znači, da. kako? A moraš, Vidaš ti sad kad su plaćali struju? Marko, Marko, moraš redovno da plaćaš, ne možeš... Pa ne mo... Ti hoćeš, tebi se nagomila... Od čega država da živi? Ti, tebi se nagomila i onda mislim šta? Znam, ali pita neku državu kako joj je. Pa znam, a što spaljuju neku da drogu? Da, pita nju... što tu drogu ne vrate na ulicu pa lepo zarade? Da, Šta, niko državu ne pita. Niko, niko ih ne pita kako je njima. Za, misliš da oni vole pa šta je, bre, da nam naplaćuju kazne? Ma kakvi bre, država, bre, bre. država je jeca i grca bre u dugovima. Ko pita? Ono prošla vlast ostavila. Ko pita parking servis koliko uh, oni imaju troškova? Znaš ti ko oni muki imaju da zakače, edi, da bre. da zakače auto bre, e. obično stojadina, uh, juga, i tako nešto. Korse, da. i to. Jesmo mm. prisustovali skoro kad smo bili na snimanju kako Stelija podignuo jedan auto skup pa momentalno odustali. Trt mi lojka ma bato. Džip teži od vozila koje ga vuče. Pa ne može se. A odjednom ovaj, iza nas pojavljuje se i vlasnik tog džipa koji im samo mahnuo ovako. Na vodelu. I ovi su rekli, ok. Bato. Ništa, hvala bato. Izvini. Ćao, vidimo Izvini. se. znali da E, a što ne kažeš da je tvoj auto, bre? A vi kao ne znate kako izgleda moj auto. E, ajde bre, dripci jedni. A, a, a njemu na tablici piše nadimak. Pa da, nećeš da, da diraš čoveka čija tablica ima nadima. Da. Jesi ti luč? Pa ni ovaj? on to džabe stavio e, tu tablicu. Bože, I platio dodatno. To može mene da napadne. To možda digneš Kad naše... imam brojeve. To, da, da. to. To da. možda podigneš, da a ne... Piše Sima. Ma nema bre. Ovaj, ludi. To, <laughs> ludi brzi. To ne, <laughs> a to se ne dira bre. Znači ili je narodni pevač ili je... To se ne dira iz kraja. I onda im kaže, dok izbrojim do pet, da vas ne vidim. Ali nije nam starta na auto. Jedan! Ali, a ne možemo da upalimo. Dva! tri! Majke vam ga, bez šašave bezobrazne, mene ste našli. Zavisi njemu da dođe sudski izvršitelj. Kako? Pa on bi njega popisao, na licu mesta bi ga popisao. vi ste sudski izvršitelj. Ko? Šta? A on, ono drži dvije utoke kao kubure. <laughs> O, e, I to se tušira. Šta? Šta kažeš? Uh, kažem, uh, ja sam došao samo da vas pozdravim. Aha. A, a vi ste, uh, ja sam komšija novi. Aha, aha. Drago mi je komšija. Kakva me to značka? Ne, ne, ja sam... Ne, to značke. nešto, ja sam, na, na, na to mi je hobi. E, ja, znaš da ne možeš da ih provališ uopšte je kosu, šta su? Nema značku, nema uniformu, nema... Nema ništa. Nema ništa. Pa kako došao u civilu? U civilu. Šta ako je, otkud ja znam da nije neki lopov koji je došao da popiše moje vrednosti. Možda stvari. je došao da uzme nešto. <laughs> možda je došao da se ogrebe za neku stvar tvoju. Ne, ja ne znam ko je. Otkud znaš? Ili ima legitimaciju neko, ti nešto pokazao? Pa nisam, Snežana otvorila vrata, ona ne traži legitimacije, ona veruje ljudima. Mm. <laughs> što je dobro u ovom današnjem svetu. Ovaj, uh... Danas je izgledati, juče bio rođendan, a danas da, je očitati da. Vakelu da zna za svakda. Od sada, Kad ja sam kući, ja otvaram vrata, a kad je sama kući, ne može da duđi, ne daje muž, trog je muž. Kaže, bije ko adil. <laughs> da, da, da, da. E, tako kaže. Nema više prilaz. Ne znam da vas pustim, ovaj moj muž lud totalno. Ovi zavisno da dođe ovi, pa kaže, došao sam da vam popišem stvari. Onda ovaj mu kaže, e sad idemo bato kod tebe u kuću da ja tebi popišem stvari. On kaže, dobro, vidim na tebi imaš jaknu, uh mhm. -huh. Pa da skidaj. Skini to. I kaže sekretarici, piši dušo. I, skakući na jednoj nozi, gledat ću te kroz prozor. <laughs> I laj. Viči, av, av, ajde da čujemo sad, av, av. Kako, kako kom... ovima na dedinju što duguju milione za struju? Niko ništa. Kako tu sud, po pa sudski izvršite možda uđe, prvo imaju dva ogromna, a, ova, ne vučijaka, nego one imaju šarplaninci. Da, da, da, ono što... Ili neki rod Malo manje od medveda. Koje hrane samo sa sudskim izvršiteljima. <laughs> I naravno, i tu ajde uđi. Ajde uđi. A Minsko polje u Bašnici pored patuljaka. <laughs> Ne. A u patuljcima kamere. Pa, ne pa nema da prolaska. Ne, ne možeš ni da dođeš do njega da mu kažeš dobar dan. Bo ona, e, sproveli ovu, ovu kako zove, bodljikavu žicu. Kroz koju su sproveli ovu u, e, električnu struju. U nameri da ih ubiju na da Da ubiju izvršitelja na mestu. Kaka bre. Kad zvoni ono dve kamere u njega da se upriju sa laserima. Naravno. Da, da, da, da. Ko je? Sudski izvršitelj. Ko? A ovaj ne veruje, nikad nije čuo za tako nešto. Ko? Ne. Šta ti je to? Da, da, da, crvena pa tačkica, da, da, da. Kakav crvena? <laughs> ne, otvaraju, otvaraju vrata naoružani ljudi sa kalašnikovima, recite. Crveni. Pa ja sam sudski vršitelj, ali ne možda dođeš do gazda. Da, ma bre. Pa kad ti bre. vidiš gazdu kuće, pa nema šanse. Pa ja sam sudski vršitelj, odbi od kuće. Super, crvena tačkica samo na pa čelu. Pa da pita za lozinku. Lozinka. Pa, pa kaže, puška, nije, nije. to. Nije. Pirot, nije. nije. Kum Roosevelt, nije. nije. Nema, ne znam. Pa šta? Odbi! Pa nije ne, odbi kad odbi kažem. Odbi kad kažem pretretira. Gotovo da. Nema zezanja. Ajde bre. Nego došao kod sirotinje raje. Lako je tu. Lako je u bataji popisivati. Lako je tu. A Idi bato sadu. A i šta će mi popiš? A inače si čuo da će Senjak, Dedinje i Košutnjak biti proglašeni za neku A zonu ovaj, za porez eh, na imovinu. Pa znam, oni će najviše trpeti. Pa oni po, ovo postaje bre. Ne, ne, oni će a? najviše trpeti. Samo najviše će oni trpeti. To, da, oni neće plaćati, ali će im biti po ovaj, eh, Mislim, propisano. Stvarno, stvarno je glupo što Beko predlaže zakone tamo da živi on da onda... <laughs> Pa jes glupo, stvarno. <laughs> Znaš kao beko. Pa nema, znaš, pa sam se mi skačeš u stomak. Osim ako ne živi, ne znam, u vojci ili ne da, znam da, ja. Da, u ovči, recimo, ovči. ali ne verujem. Malo mokrom lugu. Recimo. Je što je teško zamisliti. Da. Ne, je, je, na, malo je čudno. Ne. Evo još nekih absurda pre nego što pročitamo kako je kažnjena ova devojka. Uh mhm. -huh. Pritom, e, kaže, ja sam kredit od 10.000 evra otplatio jednom komodom, jer sam tražio procenu antikvara, a ona babina komoda ima takvi koliko hoćeš. Povuka, što si bezobrazni, to manje košta. Valjda znate onu priču kako je Rus bankara sitnim slovima. Ne. Obiđe me auto na punoj liniji. I mene policajac zaustavi i napiše kaznu da sam ja obišao na punu liniji. Kaže, video je da je siv auto, a oba automobila bila siva. <laughs> Kakav si maler ko pa ja, Uhvatim... Da, kad neko hoće, to je... Ne. ne. Kaže, uhvatim lopova na delu, uhapse nas obojicu. I sad on mene tuži za povrede, pritom jer imao, potre, po, imao potrebnicu Izabela. Odlično. Odlično. Pa sam ti pričao, da meni se klinac popio na terasu da mi ukrade uh, e, lop. Da, da pričao si mi. I sada si nešto... Sreća, pa sam ja spavao, Sneža bila prisebna pa da me probudila. I još da si ga stigo recimo ti bi bio kriv. E, da, ja bi ga jurio. Što si ga ovaj e, uznemirio? Da. Fizički. I onda sam ja njemu stavio mm. ovaj, vatreno oružje u usta, on je nekako mumlao. Mumlao. <laughs> Pa, brate, šta je? Jeste. Da, kaže, nije neki, nije neki absurd, ali ja sam dobila uspomen opomenu u studentskom domu, jer sam zaključila sobu dok sam spavala, a kontrola je došla u 3 sata ujutru. Mhm. Mm pa ti si bre učinila pa, da, veliko o, pa to je odlično. i teško delo. Da. Kaže, uh, Toma je iz Pečenjevaca, ne, nije Pečenje, već Pečenjevce, pa možda je ova mislila na Pečenje. Možda je žena da, mi smo tako čuli. Veliki absurd, dobro, bo, uh, e, dobro jutro. Uh, šta vas čudi kazna za biciklo? Kod mene, gde živim, ako nemaš prsluk i signalizaciju, dobiješ prijavu jer ugrožavaš saobraćaj. A znam neke koji su platili kazne. Uh, A, kaže, ide žena glavnom a, džadom iz prodavnice u mom selu. Najđe neka patrola, ko zna odakle, kazne ženu što se kreće putem, a nema žuti prsluk. 5000 dinara. Za malo i mene duhapse, jer sam se zatekla tu i rekla im neke lepe reči, po znacima navoda, mm -hmm. zbog toga. Pa hajde recite, da li je to normalno? Ej, starija žena jedva vuče torbu. Kako tu ideš putem, moraš da imaš prsluk? E, moraš da imaš prsluk, pa nema ti ugrožaš saobraćaj. Ako nije hladno, brate. Ako ne svetliš, <laughs> ti... Pa da, a, a mogu da imam mači oko. Da ti kažem, posle kad se prehladiš, država će bude kriva. Razumeš? Moraš da se nosi, mora se nosi pa si žena ide do, mači do, oko. Pa ne izgledaš mače tu oko. Ovaj e, šta Moram imaš zatemljeno stakla za naočare, da, da. Da, da, da, da, da. Ali, ali ako su, ako su a, fabrički, mm -hmm. ne možeš da ti ne dok... A jel imaš ti za te naočare zimske ove sa strane? ili <laughs> furaš letnje i dalje? Lekne se dalje. E pa nemoj bato, pa vidi koji je decembar ti još izvrmenio. A, a, a malo prsluče žuto na <laughs> naučarima. I pozadi mači oko na, na ovome ovde što vidi ovaj đavo. Ne ide vre. Dobar dan, dobar dan. Pa, kakve sam to naočare? Pa za vid. A su letnje ili zimske? Zimske. Pa ovo su pa, univerzalne. Ne, univerzalne. Evo, pogledajte u katalogu. Vi, vi, vi gospodine, nosite letnje naočare. Letnje naočare. Jel vam magle? Pa magle. Mag, aha. Eto, A imate maglenke? E, imate maglenke? Nema. Nema. Aha. Da, šest hiljada. Piši. Da. Kolega piši. Pa najmanji problem je alkohol posle 22 Kakvi, sata. Kako pa to vidi... nije ništa, vred. To je, bre, još. Ali ovo je, <laughs> na primjer, ne može. Ej, čovječe. Kazna na pešačkom, ako na pešačkom prelazu staješ na bele linije i kazna ako trotinetom juriš bez svetla 20. Narod jede domaćinski, ali čips. Dobro. Dobro. Kaže, da si ponudio prstace i veverice, e, pomilovo bi te. Kaže, e, to sam čitao za ove... Kaže, Dare, sve te ne uzmi gitaru. <laughs> Tiho noći, moje zlato <laughs> Sreten, tačno, nismo mogli pre neki dan setimo kako zove Mića Tomić u tom filmu. Sreten, ne uzmi gitaru, da. Kaže, dužnik po Zio Šta znači ZIO? E, Zavod e, intelektualnog mm, osvajanja. E, Nema veze. Ne može da traži izuzeće izvršitelja, na primjer ako smatra da on u sukobu interesa, a može izuzeće sudije. Zabrinjavajući bi bilo e, da je posle razgovora s Tomom uzeo da se samo slika sa lopatom. Ko to? Mm, nisam sa to razumeo. Ovdje imate mnogo e, zanimljivih stvari o sudskim izvršiteljima. Evo, građani imaju moć, građanski zakonik. Mhm. Mm E, sad ćemo da nađemo. Evo Građani mi... Srbije su nosioci suverenosti u svojoj zemlji. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenitet od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana. Zakonik je u prošlosti bio norma, norma, kolektivni akt kojim se nastojalo na jedno mesto obuhvatiti celokupno pravo na nekoj teritoriji. U savremeno doba informatička tehnologija omogućava obsežniji poduhvat. Dobro, ima samo da li imamo ovde još nešto? Imamo poslao, poslao nam Vanja član 71. Izvršitelju je dato ovlašćenje da vrši izvršenje čak i van predviđenog vremena odnosno od 7 do 22 i dozvoljeno mu je da sam odredi. U 22? Šta da mi dođe 10 Od 7 do 22, da. Da mi dođe 10 uveče. Da, da mi dođe u 7 ujutru i u 10 uveče. Pa 10 uveče mi dođe... To je e, najbolje, tad znam da si kod kuće 100%. Uzeo bih vatreno oružje, oružje pa bio nekako mumlao. <laughs> bio bi pri, prihveden. Izvršitelj čak ima ovlašćenje da vrši pretres I, a u to spada... I sme da opšti sa mojom ženom. A u to spada i pretres lica. Ja uđem u sobu, sudski izvršitelj... <laughs> A, a, a šta radite to? Ništa, izvršavamo. <laughs> Pa vrši pretres. Vrši pretres. Kaže, sme vrši pretres čak i lica. E, vidiš. Jel te prepipo? Nije, ali ženu. A? Vidjet ću danas kad dođe. Pitaću je, jer sumnjivo bilo dugo se zadržala na vratima. Ono dolazi, malo je drži ovako za, <laughs> napred ovako, za grudni koš. Gospodžo, vi niste plaćali a, izvršenje. Šta radiš to? Zašto me dirate? Pretres. Pretres. Pretres. Kad e, sve da mi zvede dete? Pa verovatno vidiš. To, da, vidiš to, da sve ne, ne, to se slažem. Da, da, to, da, da, da, to bi ti bilo okej. Okay. Najbolje bi bilo kad bi Necu uvalili neko. Ne. Neca puno vredi, nije vredan, ali kad poraste bit će pametan. Jao, sjajno. Čekaj bre, znači on dođe znači, i siluje na sve vrat. I uđe, <laughs> uđe uradi šta hoće. I samo uključi vibrator. Da. <laughs> A mi si legnemo i čekamo. ja se presamitio, on se prehladi. Pa ajde čoveče, hladno je, vučem ako je. A, jel sme to da radi? Jel sme da opšti sa On ulazi već na vratima, pije Viagru i polako se zagreva. Ne, popio sat vremena ranije. ti očigledno da, kako Ne znam stvarno. Meni pričali o mangupi. Moraš, sat vremena ranije. <clears throat> moraš ranije. Mm -hmm. I on kad dođe, on je spreman. On... Mi svi skinuti do pojasa goli i okrenuti a, na mom stolu radno i čekamo. I ono, Ajde da popisujemo! Eci, peci, pec, ti si mali zec, aja mala prepelica, eci, peci, pec. Oho! Dobro je, vi ste popisani. Idemo dalje. <laughs> ne bušiti, probati ponovo. <laughs> Je. Yeah. Ludnica. Država nam je fenomenalna. Ludnica. Nije Ajmo, to nije država. na, da, na. Kad kažeš država, to malo je to pohvalno za ovo o, o, ovu ludnicu u kojoj smo mi. To je sve samo nije država. Ovo može da bude <laughs> istureno odeljenje. Sad sam <laughs> te iskontro, sad ste ono kaži. Kakva država? Kakva država, to je pohvala. Koja država, to je pohvala. Ovo je čistilište. Kad kažeš država, to... Ovo je samo predvorje pakla. Znaš, kad kažeš... Prava stvarno nas tek čeka. Ti kažeš država Danska, država Švajcarska, da, da, da. država Britanije, Britanija, država Amerika, država... Znaš, ovo nije država. Ne, ne, ne. Ovo je, nije, ovo je, ovo je, ovo je Palmotićeva. Ovo je zatvoreno odeljenje. <laughs> <laughs> iz koga ne, nema. E, eksperimentalno deljenje, iz koga nema, nema izlaza. izlaska. Bre, ne. Ti pišu ženi prijavu, nema prsluk, prsluk ide peški s pijacu. <laughs> šta vučete to spijate? Deo mi <laughs> e, je... registrovano, kako se zove na deo... torba što žene vuku ovaj, polica kolica ona, da, da. da. da. registrovano? A da vas pitam, deo mi je papir od kajmaka? Pa to sam kupila pa, na pijaci. A, a deo mi pa- je sanitarni ovaj, da, da, nalaz? Da, imate dokaz neki za to. Fiskalni račun i sanitarni nalaz kajmaka. Pa znam, to sam ne, ovdje na pijaci. To ja, ja kupujem od bakaruže stalno. Bakaruža prodaje. Pustite vi to i bakaružu ćemo mi da popišemo. Da, uzorak kajmaka. Onda da. onose Kneževiću, Knežević, Knežević, cirka kajmak <laughs> Kaže, kajmak je dobar za upotrebu. <laughs> <laughs> Ajmo na kratke proklete vesti i pusti neku pesmu da se smirimo i onda da više otkrijemo kako je kažnjena a, devojčica manekenka Mina Milenković koja je prvo a, rekla da je silovana pa je nestala da bi napakosila dečku pa je rekla a, da je taksista silovo pa je pobegla preko a sve pa počelo na slavu pa nije smjela da napusti zemlju ali ipak se ovaj, napustila je pa su je onda jurili pa je tražili pa i sad se... se pojavila i dobila je strogu kaznu nećete verovati nećete verovati eh. znači ima zakona ovdje. Ima, ima. Samo, eto, nismo znali da se ima. to ovdje. Čak i na javnim ličnostima. Videćete. Mada, koja je ona, ona javna ličnost? Ona nema veze s tim. Da, <laughs> ona Niće veze. Nejavna ličnost. <laughs> Provodi mala ispravka na nejavnim ličnostima. <laughs> Vidi kako te pazim. Ima više policije no naroda. Vidim. A ruku nastrče ja bih volio da naroda i nema. Ola, kako se situacija razvija, ja mislim da će ti se želja i ispuniti. Mentalno razgibavanje. Evo, pošto mi se radimo transparentno u našoj emisiji i javio se gospodin Damir Okanović na Twitteru i napisao poruku kada pešak na neosvetljenom putu pogine jer ga vozač nije blagovremeno opazio, to baš i nije smešno. E, stavio je hashtag budi viđen. Ja sam odgovorio da je super zakon, e, i, a to što su putevi puni rupa, država nikad nije kriva. Vozači moraju da obilaze non stop rupe neke. I zakon je pun rupa i on se selektivno primenjuje. A inače to oko pešaka koji su na putevima koji idu put putem, to je zato što ste dozvolili gradnju firmi kraj autoputeva bez obaveze da te iste firme bezbede prilaz e, e, Teška, naravno. svojim radnicima, to je trotoare, e, kako bi mogli da dođu do svojih firmi. To se dešava na Novosadskom autoputu od poteza recimo Batenica do Galenike, znači zato, firma do <clears throat> firme. I zato ljudi tamo hodaju putem jer I nemaju kuda drugo. I preskaču bankine i zaista ih je teško uočiti noću Uh, I jeste zaista, opasno. I da. jeste opasno. Je I bilo je hiljadu primjera uh, da pešaci tu baš ginu, to nisu pešaci, to su ljudi radnici koji rade u tim firmama, A to I nemaju ste... kako drugačije da dođu. Oni tu sa autobuske stanice izađu i odmah, odmah izađu na put. E pa, tako? kada dozvoljavate gradnju firmi, ne mislim vi gospodine Okanoviću, nego ljudi koji dozvoljavaju gradnju u ovoj zemlji, da ste se vi miješali malo u tu stvar, pa da kažete ok, može firma kraj autoputa, ali mora da postoji trotoar kojim bi radnik mogao da dođe ukoliko je pešak ili autobuska stanica tu da dođe na posao, a ne da ide belom linijom uz kraj autoputa. Dobro, i da se mi ne lažemo Znaš. ovde, svaki izlazak kod nas u saobraćaj je potencijalna opasnost za svakog ko u tom saobraćaju učestvuje, Tačno. s obzirom kakvi su nam putevi, kakva je signalizacija ka... i sve ostalo. Naravno znači, da je opasno. Hajde da rešimo prvo neka pitanja i vi sami znate da ovaj zakon o saobraćaju ima gomilu manjkavosti, pa onda da, e, da polemišemo o tome ko je krivi, da li baba koja nosi cegere mora da ima žuti prsluk. Mislim, i taj žuti prsluk, prvo da više mi se na glavu popeo. I prva pomoć koja se menja svakih dva meseca i e, ovo i ono, mislim, da od ti Zar nije opasnije da upadnemo u rupu i ostanemo u toj rupi ceo auto upadne u rupu. Lomo se brine o pojasu da smo ga vezali, a o tome da ću upasti u rupu i nestaću zajedno sa autom, to se ne brine. To je. I ti nisi kriv. O, pardon, država nije kriva, nego si ti kao vozač kriv zato što, što nisi, se nisi brzinu da. putu i uslovima sabriće na putu. Ja ne mogu da vidim u mrkom raku, pošto su nosetljeni naši autoputi, a provozajte se delom Bataničkog autoputa pa ćete vidjeti sami da ne možete da uočite ovaj, nikakvu rupu, isto tako i na starom bateničkom drumu. Naprimjer, pričamo o delu za koji ja lično poznajem. Moraš da prilagodiš e, vožnju ne uslovima na putu. Tako da onda možemo posle pričati i tu da idu isto ljudi putem, a, a zato što nema trotoara. Nema trotora, da ima trotora, ljudi bi se kretali trotorom. Normalno, i ne bi bilo opasno. Ali tamo u delovima gde, gde je nekada bivša ciglana, to je gde je nekada bivša baterička deponija, ljudi se kreću direktno putem. Pogotovo kad završavaju svoje radne obaveze, svi su na putu i teško ih je očiti, pogotovo u kasnim popodnevnim časima kada padne prvi mrak. A pošto se putevi raspadaju već nakon što se preseče vrpca, kao što je bilo yes, u ovom jednom u mestu, da. dakle, ljudi su presekli vrpcu i četiri 48 minuta posle toga asfalt se raspao. Isto tako ga. Pa čekajte onda, znači, čekajte Ta, malo. Zahtevate lance za sneg u set grada, a puteve treba neko da očisti. Mislim, znate... Pa čisti mali. Adovo mali čisti. Mali, da. Tako mislim, da, mali je čistio ne sneg, nego... Mislim, ne kažem ja da se ja s vama ne slažem, ali u nekim stvarima, znači, glupo je što vidim, uvijek imate neku rešavamo nekako, opasku... Rešavamo a, unazad stvari. Da, opasku ne. imate, a vidite, sam da, vidite sami da je zakon totalno idiotski. Znači, pravila ga je prvo policija, trebali ste vi iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, koliko se ja sećam, pa ga je napravila policija, nije dobar i vi sami znate, od kad ste uveli taj strogi zakon, da ne sve da se, se telefonira, e, sve se više telefonira, jer svetla treba da se uključuju ili ne treba da se uključuju. E, selektivno se to selektivno radi. Selektivno se premenjuje, to je... Mnogi policajci uzimaju po hiljadu dinara, napišu vam pojasa koja mi nešto na e, vozilo, nemojte pričamo gluposti. Stalno u saobraćaju, pa ovaj, e, baš često se krećemo i po gradu i ono, mm. i onda primećujemo neke stvari ja. Da. i kako se zaustave neki koji voze ovaj, da. tri Jeste, a ali... neki koji voze Audi i Mercedes Mercedes imaju... Žutom trakom, recimo, nema evo, problema. Gospodin Vanja Udovičić je imao skoro udes, imao je, e, kako kažu, lažno rotaciono svetlo, znači nije ga dobio, nego je on nabavio. E, odgovaraće tako što će platiti kaznu 30.000 dinara. E pa molim vas lepo, rešite pitanja prvo od vrha, pa onda rešite i kažnjavajte. Da. Apsolutno, svakoga, i nas Nema problema. I svakoga pa ko se ogreši zakon. A nemojte sada da prelazite na pešake, jer ste nemoćni da rešite vozače. U porastu je broj nesreća saobraćajnih. Znači, jeste. nama Nikad ministar, više. zamenik ministra saobraćaja, zamenik bio, ne, nije zamenik. Kako se zvao nešto rekao da su čoravi? Drobljak. A, direktor puteva. Direktor puteva kaže, pa samo čorav, pa samo čorav ne video nije to. video, to je u Novom Sadu e, na pa, ovaj naplatnoj rampi. Rešite takve slučajeve, nemojte da ih unapređujete, ne vi, gospodine Okanoviću, nego ljudi s kojima pričate svakodnevno o saobraćaju, pa onda apsolutno se slažem da pešaci treba da budu obeleženi ja ne znam, nekad svi su išli na obeleženi pešaci, pa niko nije udarao pešake. Da, drugačije je malo bilo. Ali nije bilo firmi na autoputu. I nije bilo ovakvih vožnji raznih ljudi. Nije bilo firmi na autoputevima, ja znam, evo, kažem, pogledajte samo novosadski deo autoputa, od početka, od e, mosta koji se radi već mesecima, pa do, ove, ovaj, koji mesecima, godinu, dve, ne znam ja koliko ga više rade. Pristupnice ne postoje, nego se ljudi provlače, idu okolim putima, ne znam ja šta rade tuda idu ljudi autoputem, svako jutro ih viđam. Jedno jutro sam zatekao konja kako trči autoputem. Znači, nemajte pričamo onda. Jel treba, onda treba kazniti i konja, prvo, što on ima Prvo, putevi su nam katastrofa, znači, to, toga treba da se krene. Mi vozimo ovde po, po, po blatu, vozimo, vozimo po, po ovoj, eh, kako zove, ona, kaldrma, razumeš, da. a, a ovamo pričamo Makadamu, kao od kako da, će po da, da, makadamu, da. pa nemojte. I šta je da. bilo sa onim dečkom koji je propao kroz rupu, a dobio oštetu da kupi kikiriki, to jedva. Da, da, da, da, propao kroz rupu Jeste, Propao, propao. da. Dobro. Ali eto, to se dešava. Pogledajte a, kako upao asfalt kod konjičke škole u Zemunu pitanje dana kad će se tu otvoriti neka bezdan. Niko ne sanira to. Ne znamo da li je ispod voda ili je praznina. Ili, ili je put do Kine. To ne, još uvek niko ne. nije shvatio. Znači, ne. Da. rešite ta pitanja i nemojte selektivno da kažnjavate. Ne vi, nego policija. Dakle, mamini i tatini sinovi se izvlače. E, Prolaze, provlače. Čekaju se stranci da bi se uzeo keš e, na, zna se na kojim prilazima, a u Beogradu ne možeš da dvoje kola koji, osim pauka koji nosi, jedva čekaju. Da Redom. Da Znaš, to je okej okay, kao. Što, to je super, da. Prolaze ljudi kroz crvenost. Pokrite grad kamerama. Uložite pare u to, nemojte bacate pare na gluposti, ni izrade zakona nove. Pokrite grad kamerama, imajte uvid u to i onda kažnjavajte. A jeste, brate. Jeste. peša, sad je baba sa cegerom, kriva najveći, je. Najveći neprijatelj saobraćaja, baba Milka, koja se cegerom vraća sa pijace. Ljudi voze pijani, voze ovakvi, voze onakvi. Antičemo. Koliko pijanih ljudi ono, on subotu pa ne, jednu sećaš se Samo sam ovaj, se iznervirao. Uhvaćeno. I prošli put je gospodin Nema, Okanović... pa ti neće dugo živeti, ti se četiri puta iznerviraš za tri sata. I prošli put je gospodin Okanović imao primetbu na to što se nama javljaju slušalci koji telefoniraju dok voze. Mi apelujemo, nemojte telefonirati dok vozite i nemojte nam se javljati. Yes. Ali policija je tu da kažnjava, a ne nas dvojica. Šta ćemo mi sad? Ni... Možemo mi da uh, ne kažemo mi ljudima zovite vi, zovite vi iz auta. Naravno, kad budete čuli to da mi kažemo e, zovite iz auta telefon, onda, onda, da. onda u redu, ali mislim to vi treba kažnjavate, a ne mi. Ajmo da vidimo još neku poruku, imamo ne, još nekih ne poruku, hoću da, minuta. da pročitam e, kako je... da, da vidimo kako je kažnjena ova Evo ovako. nejavna ličnost. Manekenka Mina Milenković, koja je letos pijana pobegla iz kluba kada je videla bivšeg dečka sa drugom devojkom, a zatim udarila automobilom i park, uparkirana vozila vozila. I na kraju provela dva dana kod nepoznatog taksiste, prijavila da je bila silovana, zatim pobegla preko. Nagodila se, ne znam kako se nagodilo. Ja ne znam da kako kaznu, se to radi. zbog lažnog prijavljivanja odradi u javnom komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo. Odlično. A šta će da radi? E, pa da valjda boju A, zeleno. <laughs> Oće da... Ovaj... Održavaće ovako, ovaj, dobila je lakše po, poslove, kao što je čišćenje snega ili lišća, Dobro. održavanje dečijih igrališta i zelenih površina, ali ponekad i održavanje čistoće javnih toaleta. Kao dobila je 100 sati društveno koristog rada. 100 sati? Ja nisam znao da smo mi postali Amerika da je ovo moguće. I ja nisam znao. Ali okej. Okay. To je u redu. Onda omogućite i nama ostalima grešnicima da odrađujemo poslove društveno korisnog rada. Društveno dosledno korisna rad, to je dobro. A ne samo a, ovako lepih manekenki sa debelim vezama. Pa dobro, ali... Eto, to je ono što sam želeo da kažem. Dobro, ali ona, ovaj, ne može ona sada radi neke teške poslove. Svakom treba prilagoditi u odnosu na to šta možda radi. Ona može da čisti lišće. Čoveče, ona je lažno optužila čoveka da je bila silovana. Da je bila silovana, da. da. Onda je pobegla, onda je govorila da, automobile. da je psihički, duševni bol doživela. Naravno, dokazalo se da nije bila da, silovana. Ništa od toga nije bilo. Čoveka upropastila. Uh, pobegla preko, poslala slike na Instagram kako se divno provodi negde na moru, vratila se i nagodila se. Ko to i kako se ona nagodila? Kako ja ne mogu da se nagodim ni s kim? E, pa to sad zavisi, znači e, nisi manekenka. Pa nisam, e, tako se isto postupaju u sabraću, tako tako si isto postupao u sudstvu, svi se nešto nagode, dakle ako imaš e, za advokata e, ne znam, nekoga do da Borivoja Borivoja Borovića, ti možda se izvučeš. Naravno, ako imaš advokata po službenoj dužnosti, piši propalo. Ništa, završio si znači, priču, možda... Znači, krompira u zabeli ili već požarice. Možeš da pakuješ ćebe štampa štabli. I tregere. Tako da nema. Jer da- kajšti oduzimaju čim uđeš. Kažnjena je jako strogo, po mom mišljenju, prestrogo. Neće više ona to raditi u životu. Ne, ne, ne. Da ti ka, ovakve izlete. Ali nisam znao da mi u naše zakone imamo društveni korisni rad. Pa na... Za mene je bila novina i nanogica. Vidiš ti kako, ovo, mi kako smo promenili čoveče, mi zemlju, kako smo ju napredili. Znači ti možeš optužiš nekog za silovanje i onda I ništa. Društveno korisni rad, recimo, I da u narodnom pozorištu oblačiš glumce. Na primer. Na primjer, to bi bilo dobro, da. To nije loša kazna. Što me tako ne kazne? Da recimo zakopčavaš mider na primjer, ne, nekim glumicama. Nekim glumicama. Da, da, da. da to da. Možda nije loše, vidiš. Da, da, da. Jel to isto društveno korisna rad? Pa kako, pa jeste, nije, kako nije? Kako nije društveno korisna? Da. Nije samo čišćenje društveno yes, korisna rad. Jest, to je. Da. Nego ko šta zna. Moramo da završimo uh, emisiju. Imamo Već. bi tu još puno što što da se kaže. Pa da, brzo prođe kad Ti, je ružno. Baš brzo. Sve što je ružno kratko traje. Kratko traje, da. <laughs> Tako da, eto, to smo hteli da kažemo. Hvala na opaženju gospodinu Okanoviću, ali molim da sledeći put kad budete radili novi zakon o saobraćaju, ipak skrenete pažnju malo na neke druge stvari. Ne može da država ne bude kriva za neke stvari. Nije, država nikad nije kriva. Hvala lepo na razumevanju. I nemojte da telefonirate dok vozite. E, parkirajte telefon. A, e, I obucite žuti prsluk i... A... E, I ako šetate e, plažom i kejom, nosite prokreti žuti prsluk. I predlažem da ponesete sa sobom i prvu pomoć u šetnju, jer nikad ne znate kad će vam zatrebati. I mači oko. I mači oko obavezno. Budite bezbedni i... Biciklo da se osvetli! Nemoj posle bude problema. Ko vozi biciklo na ovoj hladnoći? Ko Aj, čao. vozi. Čujemo se ujutru. Ćao, čao. čao. Svrha ove emisije nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava. Sadržaj emisija predstavlja umetnički izraz autora emisije Mentalno razgibavanje. Om kafe. Izgovor za razgovor sponsor mentalnog razgibavanja. Mm. Ah. Udahni duboko i pomiriši Boškić. Najbolja je vruća, sine. A? Je sasetio taj šmek tu aromu? To je kafa što god? A jesi dobro pečena. Ali pred vratima čekaju stranke. Ne prekidaj momena, dečko. Ne čekaju, ja sam čekao da provri. Om kafe. Izgovor za razgovor. Sledeći. Hoćemo još jednom popiti. Pauza. Pauza. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu. Drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje.